Prej tyre duhet muslimani qysh në fillim të muajit të Ramazan të qesë para vetes qëllime të qarta. Qëllime të qarta se çka ka për qëllim të bëjë gjatë këtij muaj, se si të ndryshojë, se si të veprojë, ta ndryshojë jetën e vet për së miri, të distancohet nga haramet, të bëjë teube ve istigfar, të leçisë dhe të largohet dhe të distancojë dhe të shpërngulet dhe të bëjë hixhret nga haramet dhe bidatet dhe punët e këqija të cilat i ka vepruar më herët. Nëse muslimani nuk është në gjendje në Ramazan, me lanë dhe m'u largue nga një haram, kam frikë se ai kurrë nuk do të jetë më afër dhe nuk do ta ketë më leht m'u larguar nga harami sesa në këtë muaj të madh të bereqetit dhe të rahmetit të Allahut të madhëruar. Pra është me rëndësi qysh në fillim të qesim qëllime dhe caqe se çka dojmë të bojmë në Ramazan, por të shkretit e agjërojnë Ramazanin, ndërsa namazin nuk e bajnë, dhe të tillët, dhe të tillët janë sikurse ata të cilët hajnë, por nuk pinë, të cilët hajnë, por nuk pinë, pra kanë bo diçka të rëndësishëm, por kanë lanë diçka çka është edhe ma e rëndësishme, ka shmangje, nuk ka rrugë tjetër muslimani të jetojë vetëm me namaz dhe vetëm me Ramazan. Pastaj mundësisht dhe në maksimum të ketë kujdes dhe të falet namazin me xhemat, tana vaktet t'i fali me xhemat, e në veçanti sabahun dhe jacinë, deri në fund sa ta përfundojë, me i falur mbi tetë reqate namaz të taravive, e lëshojnë xhaminë dhe këta përpos që e lojnë një synet mangu, i lojnë këto sevape mangu çka i thashë më herët, përpos kësaj këta e marrin nganjëherë edhe një gjynah tjetër e vrejten apo nuk e vrejten, sepse i çajnë safat, i çajnë safat duke dalur prej xhamisë, Zbret në qiellin e dynjas dhe thotë o ju njerëz, a ka kush i cili më bjen mua istighfar dhe ia fali atij, a ka kush e njerëzit në Ramazan janë të zgjuar në atë kohë, janë zgjuar për syfyr e ia vlen me shfrytëzuar edhe këtë kohë të shtrejt dhe të çmuar dhe të pazëvendësuar e me kërku nga Allahu falje, me kërku nga Allahu mëshirë, me kërku nga Allahu istigfar dhe m'ja paraqit kërkesat, ankesat, lutjet tona që i kemi Allahu të madhruar, gjykatësit dhe sunduesit suprem. Pastaj është shumë me rëndësi të nderuar vëllëzër që gjatë këtij muaji Ramazan muslimani ta llogaris vetveten e tij. ta spastroj vetveten e tij, ta bëjë Ramazanin pikënisje të ndryshimit të gjendjes së tij, dhe ne në këtë pikë kemi më së shumti nevojë, hoxhallarë dhe haxhi, pleq dhe të ri, që ta spastrojmë nefsin tonë, ta spastrojmë unin tonë, ta ndryshojmë gjendjen tonë, gjendjen e një populli përderisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Pra të fillojmë të nderuar vëllezër me këtë muaj të madh, me fillimin e këtij muaji të bereqetshëm, e ta spastrojmë unin tonë, e nefsin tonë, e t'i jepum besën Allahut tonë, se kemi me vazhduar me këtë sinqeritet dhe devotshmëri, I dobësisë tonë jemi me numër të madh, por jemi qysh ka ardhë në hadith Pejgamberit alejhi selam, sikurse shkuma e detit të pavlerë, të papeshë, të pa identitet, sepse i kemi prish punët tona me Allahun e madhrum, nuk i kena punët mirë me Zotin tonë xhele shanuhu dhe na ka ardhur kjo Ja lëmë të madhit Allah tebareke ve teala, i tregojmë Allahut se ne jemi këta, këta robtë e tu të devotshëm, e bojmë atë çka na ke kërkuar o zoti jonë, dhe kërkojmë nga ti me dua dhe me lutje për çdo iftar dhe syfyr, që qëllimet e armiqve të Allahut të madhruar, Pra shfrytëzoni këtë muaj të madh të rahmetit dhe të bereqetit në maksimum, duke zbutur zemrën ndaj vllaut tënd, ndaj kojshisë tënd, duke zgjatur dorën ndaj fukarasë dhe skamnorit dhe atij të cilit Allahu nuk i ka dhënë. i bashkon një agjërim, i bashkon një ndjenjë e atyre, i bashkon një devotshmëri dhe sinqeritet, pastaj bini istigfar dhe kërkoni faljen nga i madhi Allah tebareke ve teala për vetveten e juj, për familjet e juj dhe për të gjithë ata muslimanë të cilët thonë la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah dhe punoni në këtë muaj vllazër për vetveten e juj dhe familjet e juaja dhe për miq dhe dashamir, bonu sebeb dhe shkaktar, me i shti edhe të tjerët me agjinu, me agjiru këtë muaj, sepse ata janë n'errësirë, e ju, në, ju jeni në dritë, mundohuni këtë hajr dhe këtë nur m'jau çu edhe të tjerëve, e stakë